duhane ijambo duhane ijambo ijambo ni kazoza banyepolitike barongozi mutandukanye nibwe muri mu mashyirahamwe adahanira inyungu za politike rwaruka bashinga ntaye bapfasoni ikiganiro duhane ijambo kirabahaye ikaze duhane ijambo ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo biraje ishinga bene gihugu ni ikiganiro ushikirizwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe mpuzamakungu search for common ground mu burundi biciye mugambi jena mu iterambere ushimikira ku iterambere ry'umukenyezi n'ikibano cyiza ikiganiro kikaba kiremesherejwe mu ntara ya Butanyere akorera muri komine ngozi jean marie bikorimana akorera radiyo sitari fm akaba yamfashije kwegeranya amajwi tukaba tubahaye ikaze isango ry'abasangiye ikiyago sinjye ijambo mu kwinjira rero mu idonido rya kino kiganiro Naomi n'ubuniyo asanzwe yiteza imbere biciye mu buhinga bwa none aratubwira intambamyi yagize n'ingene azirengera abantu batangwe kubiha agaciro mugabo twege nkitangura ndazi ko hariho n'abagenzi bampevye ndazi ko hariho n'abantu banciriye kumukenke niko bavuga mu kirundi bavuga ati ah ryaya sinzi ibigenzi byiwe cyane cyane abajene twangana kuko babona ko umenga ibyo ndimo ntibabibona neza kuko bamenga nyine ni ibintu bigayitse bigayitse bivanye rumva ntacu narimbutse muhira si ukuvuga ngo twari dukenye si ukuvuga ngo ngo nabikoreshwa n'iki mugabo n'ababyeyi nyine wamenga hamwe hamwe ndabagayisha kuja gukora ibyo bintu wamenga ni ibintu bidafise umutwe n'amaguru ariko jewe ibyo byose sinabihaye agaciro ababyeyi nabo nyine bagushigikira cyangwa bamuvukana bagiye kunshigikira mu nyuma babonye ko bitanguye kumpa ikintu kuko iyo baba baranshigikiye bari kunegana nagurije telefoni kubera abanse kumpa amahera za farumasi ni ukuvuga ngo rero mm. oh. mbega muri izo ntambamyi nta zoba zishingiye ku mico n'imigenzo zose ahubwo zishingiye ku mico n'imigenzo kuko um, kubona umukobwa afotora kubona umukobwa ari mu bintu byo byateye ise umenga umenga ashatse kwigira umuhungu umenga ashatse kugira ibintu bitabaho bitazwi umenga atayibanga kubera uca usanga abantu benshi dukorana bari abahungu ugasanga abo tujyana nibo gusa hari igihe n'abantu bakwiyumvira ukutariko bakakuvuga ukutariko ni uko nari mfise icyo nshaka kandi nabamenyesha yuko maze guheza ishure narose n'uburyo canke abavyeyi barambwira ati genda wige hanze uburyo ngubu mugabo ndavuga ati oya ubu namaze kugira ishyirahamwe namaze kugira ahantu ngeze ndafise abakiriya biwanje potentiel maze kuronka sinshobora gutakaza abo bakiriya ngo ngiye kwiga ahubwo nzosha mfuma niga niga ngaha ariko ndiko ndakora kandi ibyangiriye ikimazi kubera yuko benshi mu bo twiganye bari muhira ariko jewe no munsi sindi muhira ndafise akazi ndafise ahantu ntonda ndafise ikintu kinyokipa nuvuga ngo ibyo nari nabona imbere abandi ntibabibona nuvuga nari mfise aho ndiko ndaja ndanifise ico shaka gushikako wagerageza rero kuhangana n'izo ntambamye gute jewe ko nahanganye n'izo ntambamyi icambere nikuye mu gakuku kuko rimwe na rimwe ugwaruka umuntu aragira umugambi kandi umugambi mwiza vurema mugabo kubera abantu bagendana bakamuca intege ngo ibyo bintu ibyo bintu ariko kuganira naba kuganira n'abantu b'abasaje abantu bakuze gusoma ibitabo je nicyo kintu canyuguruye umutwe n'ubu sinumva umuntu sinzi ariko jewe ndakunda gusoma kandi ndakunda gukurikirana abantu bagize icyo bashika ko mu buzima abagwizatunga bakomeye abanyamerika abashinwa nkaraba ama yabo nkasoma rero ivyo byaratumye Uh, mindset cyangwa ibyiyumviro byanje bihinduka nabineshejeje rero kubera nabona ngena abandi bateye imbere ifatitse twebwe turi ko turabamo tubona ni challenge mugabo hariho abandi bantu babibayemwo mu myaka mu myaka mirongo itanu iheze rero naca ndaba babivuyemo mu bisanzwe gushomera hariho abantu batagiheza ishure ngo bace bagenda kudepoza kubera bo baramaze kumenya ko mu mutwe ni uguheza exacte mu muntu yarabonye icaca aja gukora rero nanje navuga none aho mpereza ca njahe ko mu maminisiteri huzuye nzoca njahe nico canshoboje kurengana izo nzitizi nico canshoboje byanshoboje kugera aho ngeze uno munsi kandi jyewe mbona ko nashitse ahubwo mbona ko ngomba ntangure ariko hariho imico imwe imwe ikwiye kutuvamo kuvuga ngo aka kazi ni ak'umuhungu aka kazi ni ak'umukobwa ni ukuri ibyo bintu jewe sindabitahura ku bwanje rero nicyo gituma icyo kintu cyo kuvuga ngo imico ngo umuco wacu ntubyemera kuko nko gufotora baravuga bati mukobwa aguma azunguruka mu bantu menga no gutindera mugabo je ndazi ko mfise indero kandi ndazi ko nubaha abantu ntibisigura rero ngo kujya kuzunguruka kubahuka kandi ugiye kuraba mu bindi bihugu je ndaba mu makonferanse y'abanglofone canke aya makonferanse y'ugwaruka tujamwo nama y'ugwaruka ego izi nama z'ugwaruka zaba izo muri EAC canke izo mpuzamakungu wamubona ko uguharuka Burundi hari ahantu tutarashika ku bintu bijyanye na expression cyangwa kuvuga canke gushikiriza ya gushikiriza ivyiyumviro rero ni ibintu bifatanye n'imico ni ibintu bifatanye n'ibintu batubariye ni ibintu twakuze batubwira ngo ngo ngo ntuvuge ni ibintu byinshi byatumye tumera uko tumeze mugabo ushoboye kuva aho hantu wugaraniwe reka mm. nubwira nti abakenyezi ah, cyangwa ugaruka rw'abigeme umaze kubona ko bahurumbira bamaze kujijuka nk'aho bahurumbira eh, ibyo gukoresha ubuhinga bwa none na cece mu bijyanye no kwiteza imbere jewe ndifuza cyane gufasha urwaruka rushaka kuja muri ibintu by'ubuhinga bwa none cyane cyane muri kominikasiyo kubera twebwe igisata cyo kumenyesha amakuru zishatse kuvuga ko kiri inyuma mugabo hariho intambwe kitarashikako novuga yuko tukibuze abahinga muri ibyo bintu haba mu mashuri kuko umuntu araheza ishure rya kaminuza avuga ngo nize communication mugabo wamuha na appareil ntashobore gufotora umuntu araheza akavuga ngo yize kumenyesha amakuru ngo mugabo ngo araryamye uryamye gute kandi hariho bashinda ndababwire ama ikintu citwa amakonteni n'ibintu je mbonamwo potentialite nini Ni mu gihugu cyacu kino gihe ko hari uh, abandi bigemece nk'abakenyezi bahurumbira cyane cyane bino byo kwiteza imbere biciye mu buhinga bwa none ibyo oh, yego yego kandi biri ko biraza ubu kubera ubu ntibagitangara cyane ni uvuga batanguye kubimenyera rero abakobwa bari ko barabizamwo kandi turi ko turagwira ni byiza ko twogwira tunose n'abadushigikira ahubwo muri icyo kintu tugashigikirwa kugira ngo gishobore kugera kure rero ubu bariho ni benshi si umwe si babiri nzi si na batatu na twebwe turafise abo tumaze kuramura mu nyigisho dutanga turafise abo tumaze kuramura barenga kuri cumi kandi abo bose bari ku kivi uno munsi bariko barakora bo mu ntara zitandukanye ni ukuvuga ngo icyo kintu kiramaze kumenyerwa nukore tubandanye n'abatumire turi kumwe erike nk'umuhinga mubona intambamyi ziri hehe zituma mwabuze ko abo bakenyezi n'abigeme ibi eh, bakiri bakeye intambamye ziriye ngerageje kwihweza ndabye nk'abanyeshuri usanga barakoze nk'igisata kijyanye no kwigisha ibyo bintu bijyanye n'ubuhinga bujyanye n'ibintu by'amateyise turamaze kubona neza yuko usanga abigeme biga ibyo bisata si benshi cyane si benshi cyane hanyuma rero ikindi nuko usanga nabo babyize iyo hageze yuko baheze amashuri usanga binjiye baca bajya mu bundi buzima ugasanga kumbure bagiye gushinga imiryango bamaze gushinga imiryango murumva neza yuko umwanya wo kwiyumvira guteza imbere bwa buhinga biga ugasanga baronse muke ko umaze kuvanga iby'umuryango imiryango n'ibyo buhinga usanga rimwe rimwe bicangana hanyuma rero ugasanga rero ico gihe bice biba intambamyi kuri abo bakenyezi bashobora kuba baramaze kubaka izabu ugasanga ntibaronse umwanya bivanye n'ibyo bafise mu mu ngo wo gushobora kwitaho bya bindi bari bize ku ishuri ugasanga ico gihe ntibigenze neza cyangwa ugasanga ikindi gihe ugasanga naho kubera yuko usanga bafise ibikorwa byinshi ugasanga icyo gihe ntashobora kuronka umwanya ukwiye kugira ngo yicare ashobore gufata umwanya ukwiye byo kuri kugira ngo ateze imbere ubwo buhinga yize ugasanga icyo gihe umwanya muniniya awukoresheje mu bikorwa by'umuryango murumva yuko icyo gihe ashobora kuba intambamyi kandi ikomeye bituma yuko rero abantu baronse ubwo bumenyi bataronka uburyo n'umwanya wo gushaka kwitaho ibyo bize Mama mubona yuko eh, abigeme b'abarundi kazi usanga bariko barakoresha ubu buhinga bwa none nko guhanahana amafaranga mubona ko ari benshi cyane ni benshi cyane ko baramaze kubona bati hako no gucara muhira reka ntore telefone kugira ngo ndabe yuko no kwiteza imbere uko ni na kwezi naronka ibihumbi ijana amajana abiri bizomfasha gukora ibyo nahora nkora mugabo rero usha usanga ababijamo si babandi biga bya bindi bamwe biga bya bindi byo bijanye n'ivyo by'ubuhinga usanga hariho nabo usanga babikora ugasanga babirimo mugabo ntibategeza kuba ariko barakora ivyo bateza gufata umwanya ahubwo nabo bakimvira ivyo ingene bakoresha bwa buhinga bagateza imbere bwa buhinga biga hanyuma nabo bakarondera ikindi kintu nabo bashira ku isoko isoko nabo babagurira ntibajye gukoresha iby'abandi mugabo nabo bagashyira ibintu ku isoko nabo bizogurwa n'abandi murumva neza yuko intambamyi si nkeyi zirahari mugabo ikibazo si intambamyi ikibazo ni uko twakwiyumvira ingene izo ntambamyi twozirengera kugira ngo turebe neza yuko twakoresha uwo mwanya kugira ngo aho turi tuhave twegere imbere mu guteza imbere ubwo buhinga bisaba rero yuko uwo mukenyezi aroha umwanya kandi akumva yuko nawe ashoboye gukora ibyo abandi bariko barakora akiteza imbere nk'abandi e, mu bisanzwe ahantu hose iminsi yose habaye ikibazo n'inyishu ziraboneka こ こ isi tugeze no munsi mu Burundi aho tuge aho tuza turacu no munsi ntushobora kubura abakenyezi nka 10 canke 15 bafise amatelefone vyumvikana neza yuko uno munsi turamaze kubona yuko hari amakomite menshi yo kwiteza imbere usanga hari ku ku mitumba hariho n'amakoperative menshi usanga hari ni gakusha gusanga rero nko mu koperative irimwe abakenyezi nka 15 ibiri habura mu batanu bafise amatelefone vyumvikana neza yuko ikibazo ncara amatelefone no kumenya ngene nizo dufise tuzikoresha vyumvikana neza yuko rero twumvise yuko zishaka kutubera igikoresho cyo twiteza imbere imbere tworondera ukuntu nazo tuzirondera kugira ngo abazifise tuzikoreshe iyo tuziza kuzikoresha aho kuzikoresha tuko turarondera inzako mugo tuzikoresha tukondera amakuru yo duteza imbere ivyo vyodufasha mwaje makomite usanga ari ku mitumba mwaje amakoperative mitumba agatuma uwo mukenyezi nawe atera imbere gutyo ibikorwa bakora by'ukuri ari ibikorwa ubona yuko babikora bavuga bati reka twiteze imbere dusagirize ingo n'imiryango dufise kuri izo ntambamyi none murabona ko bifise inkurikizi muri iryo terambere ry'umukenyezi n'umwigeme ego kuko intambamizi irahari cyane kuko umusanzwe iyo adashoboye gukoresha ubwo buryo cyangwa iyo mpano eh, ubwo bumenyi yaronse bituma hariho n'amakuru adashobora kuronka kuko mu bisanzwe bisaba yuko afata umwanya agafata umwanya yamara gufata umwanya akarondera amakuru ajyanye n'ibyo yifuza yuko yokorera mugira bimuteza imbere byumvikana neza yuko iyo adafise umwanya ngo arondere ayo makuru byumvikana neza yuko hari amakuru adashaka kuronka uko kugira ngo witeze imbere mu kintu bisaba ko uronka amakuru akwiye mu ico kintu ushaka kwitezamo imbere mugero ati amakuru ufise ngo umenye ati igisate iki n'iki kigeza aha washaka kuyironka mugabo idiplome si igira umuntu mugabo umuntu niwe agira diplome akavuga ati jewe ni umwigeme eh, ndabona neza yuko ndanarose ubumenyi ubu hari abandi bari bariko barabikoresha hariho basaza babo usanga bariko barakoresha ivyo bintu bize kandi nabo barashobora kubikora urumva rero yuko icyo gihe bisaba yuko nabo kenshi barakunda kuba bari mu kibazo ariko barabona ingorane ziba zihari byumvikana neza yuko bashobora kubona ingorane zihari kugira ngo nabo zijya ngorane bazishire eh, sinzi ukuntu nshita bazishiremo igirangaje nabo bize ko nirangaje ibiharura bafate ziya ngorane abantu bafise amukenyezi umurundi afise babishire mwa burya buhinga kugira batwereke inyishu umuntu ashobora gukorera kugira ngo umukenyezi umurundi kazi nawe ashoboye kwiteza imbere kuba dufatiye hagati turi mu gice cya kabiri c'ikiganiro duha n’ijambo aho turiko turabira hamwe ingene abakenyezi n'abigeme barangura imigambi y'iterambere arabizi baramaze kubimenya ati agufotoye arabizi iyo ni intambuko ikomeye cyane navuga ati maze kugera ko oh, jewe akarusho mbona ni imiryango ibirango birimo ibi bintu kuko kuba uri mu bintu nk'ibi bitarimwo abakobwa benshi bidahurumbirwa hariho ubuzi ndonka kubera ndi umukobwa hariho abantu bambwira ati ni wowe uzodukorera ibi kubera uri umukobwa rero uburusho si kamwe uburusho ni bwinshi sino buvuga ngo ndabuheze mbega hari icyo ubona wosaba kugira ngo urwaruka rw'abigeme eh, baze bahurumbire kwiteza imbere eh, biciye eh, muri buno buhinga bwa none abigeme benshi barabikunda mugabo babura gushigikirwa babura gushigikirwa igihe natangura amaforomasiyo ya mbere inyigisho za mbere zo muri ibyo bintu byo gufotora hariho abakobwa bashika kuri nka cumi na batandatu na ronse twaronse batwandikira bati “jye nabikunda ariko nta buryo mfise ugaca ubona ko je rero naciye mbona ko ari yanzitizi yanjye yanje ni nacyo gituma naciye mvuga ati ku maforomasiyo jewe nzotanga abakobwa ni ku buntu canke bazotanga nzobagabaniriza amahera bariha ariko jewe ahanini iyerekwa ryanje no kubona umukobwa yabyize hama akabishira mu ngiro tuba dushaka kubona ko ubu muntu ntitwamwigisha azobikora kuko benshi barabyiga ntibabikore rero nk'ubu turafise abakobwa bashika kuri batandatu n'amaseritifika yabo ntiturayatanga ntiturayabaha babyize kandi babizi neza bize gufotora bize videwo bize post production audiovisuelle abo ejo nibaba bariko bakora mu bamedi atandukanye canke ishobora gukurera ibyo iwabo baramaze gutangura gukora kandi ndashima imana ku bwabo baramaze gutangura gukora baramaze kuba bari ku matere bariko barakora uwo mwanya two turavugana ni uvuga ngo ndabona ko habonetse nawitse uwo mugambi nawise tugeda ini media tech twese muri media e tekinoloji ni umugambi ushaka hanini gufavoriza cyangwa gufasha abajene fiye urwaruka rw'abigeme kugira ngo bashobore guhurumbira muri ibyo bintu bitabavunye shaka kuborohereza mu gihe noro nk'abamfata mu mugongo kuri uwo mugambi eh, ndashaka ko nko ku mwaka dushobora kugira mu ntara zitandukanye z'iki gihugu tukaronka nk'abakobwa amajana abiri na mirongo itanu bave muri zone do confort va muri ubwo kugaranwa n'imico n'imigenzo n'iki icyo kintu ushaka kirashoboka kirinze gikigwa mu mutwe wawe ni uko ushobora kugishikako nubatera intege rero ndababwira ngo bakure amaboko mu mpuzu bakore baze muri ibi bintu by'ubuhinga bwa none cyangwa bwo kumenyekanisha amakuru kuko ni ibintu byiza kandi bishobora kubateza imbere babikoze neza kubera mu gutera imbere hariho ikintu gikomeye abantu benshi batitwararika gutera imbere biragusaba education financière canke biragusaba birakoresha neza ubutunzi amafaranga si gukoresha ubutunzi neza mugabo biragusaba indero mu buryo bw'ubwo buryo bukenye uronka uronse ijana gerageza ingene iryo jana ejo ryoba ryaguhaye amajana abiri nta mahera make abaho uronse ufise 50 mil urashobora gutangura umugambi wawe n'ibihumbi mirongo itanu umwaka ugahera ufise umuriro miliyoni birashoboka rero jeno avuga ngo nibarehe kuvuga ngo nta mitahe bafise kugira ngo batangure gukora ni byiza ko iyi migambi leta iri kwirashyiraho yorohereza ugwaruka cyane cyane abakobwa abigeme ni byiza ko iyi migambi yoza gufashiriza aho bagejeje atari yo ahubwo biyumvira ngo nanjye ngo reka nkore ikintu kugira ngo bampe amahera nirire oya jewe ndazi ko umuntu atanguye n'ibyo afise akagenda buke buke hanyuma hariho ama inisiyative do leta ari ngaha kugira ngo aduteze imbere acaza akagusahira kubahiriza mu myaka itanu umuntu usanga ari umumiliyoneri ni uko gukora cyane ni uko gukorana umutima n'ubwenge uvuga ngo ntegerezwa kubishikako kuko n'abandi byarakunze dukore tugaruke kwa teodora ikintu muhanura abo bakenyezi cyangwa abigeme kumbure nabo bategereye ibisagara nabo nyine bumva kumenya ngo ntibarimwo nabo nyine hariho ukuntu bibaraba yego cyane birabaraba bahanura yuko eh, nabone bogerageza bakaza bararondera ingene bukarizwa ubwenge bishobotse amashyirahamwe atandukanye kumbure na mwebwe bamenyesha amakuru mugahimiriza amashyirahamwe atandukanye kwigisha guhimiriza ah, abapfasoni n'abigeme gukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi kuko na bwone ni isoko ry'iterambere Eh, ikintu cokogwa kugira ngo abapfasoni n'abigeme bashobore gukoresha neza ubuhinga ngurukana bumenyi kandi bibateza imbere bo kwigishwa ingene bakoresha telefone kuko benshi barazitunga mugabo batazi eh, ama option ashobora kubafasha ibikorwa byo kwiteza imbere ugasanga baraba gusa amasanamu whatsapp kwandika message gusa ni mu bisata ibihe ubwo buhinga bwo gwizwa eh, mu bisanzwe bisata byose birakenewe ko guhinga bugwizwa dufate nk'ubu ubonye ah, havuyemo ibyo burimyi hashobora kujyana n'ibyo bijyanye n'amagara meza hamwe dushobora kuvuga tuti mu kibano aha n'aha muri zone n'iyi harimo abakenyezi bakunda ko bafite ibibazo ibi n'ibi ni ukuvuga ko hashyizweho ubwo buhinga icyo gihe no kuvuga neza yuko ababishinzwe bashobora kuronka sinyari bakashobora kuronka ikimenyetso cy'uko hari ikibazo kiri ahantu kijanye abakenyezi n'aba batatu bane batanu batandatu mirongo umunani icyenda cumi bakamenya bati muri zone kanaka hariho ihohoterwa rifatiye ku bitsina ku rugero rungana gutya sinovuga rero ngo muri rusange ngo hariho eh, gisata cyoba gikenewe rwose gusumba ikindi mugabo byose birakenewe kuko iterambere riri mu bisata byose uko ntihaterambere rishobora gukura igisata kimwe ngo gishyiremo ikindi kuko ni nka kujya k'umubiri ntitwavuga ngo ukuboko kurakenewe gusumba ukuguru byose birakorana murumva neza yuko ubwo buhinga hamwe kuza mu bisata byose birashobora gufasha kugira ngo abantu biteze imbere banateze n'imbere n'ibisata bariko barakoreramo n'ibisata bishobora gutuma nabo nyene bakwega n'abandi kugira nabo nyene babone neza yuko hariho abariko bariyumvira ibyo bateze imbere eh akamaro karari kandi rwose kuko mu bisanzwe murabona neza yuko kenshi abakenyezi n'abigeme b'abarundi kazi bariko bavuga ngo ngo abagabo barabakumira ngo ntibabashira muri ibi ntibashira muri biriya byumvikana neza yuko icyo gihe umaze kuba ufise icyo wakoze ico gihe ntusakoza kubwira umuntu ngo mpakazi ibyo bariko barakora bateza gutanga amatari n'amatagisi wumva neza yuko uwabikoze araronka abariko barabikora bakaronka na leta ikabironkako murumva neza yuko hamwe vy'ukuri bokumva yuko bakwiye kugira uwo mugenzo w'ubwo buhinga bakawumvamo yuko vy'ukuri nabo bakeneye kuwinjiramo kugira ngo nabo bagire icyo baterereye vyofashane mu iterambere ry'igihugu no mu iterambere ry'ingo n'imiryango aho batuye kagohe uwo bavunira ikana bose bari muri ibyo bisata kugira ngo bashobore kubona ko uwo mukenyezi cyangwa umwigeme akwiye kwijukira ubwo bumenyi no bavunira uko bokura amaboko mu mpunzu nka kurya bakora ibindi bikorwa bitandukanye bakabona yuko n'ubuhingangurukana bumenyi ari uburyo bumwe bwo kwiteza imbere bakarondera naho twavuze yuko amashyirahamwe yobigisha ariko nabone bakarondera kubimenya kuko eh, iyo umuntu arondeye araronka mm. nabone bo kwegera bamaze kumenya kuyikoresha neza cyangwa nabone bagaheza bakayikoresha bakaraba ama opsiyo atandukanye bakayakoresha ibikorwa byabateza imbere kuko eh, naho abajene ubu unye ubu zisi ikirenga mugabo hariho uburyo bwo kubwironderera bakoresheje ibyo basanzwe bafise akamu batera akamu batera ni uko babona yuko nabo bashoboye nk'abandi kuko hariho abiyumvira bati none ibi bintu njyewe nobishobora bashobore kubukoresha kugira nabo bashobore kwiteza imbere ni ukuvuga rero muri rusange ni uko bokumva ko nabo bashoboye hanyuma bakajya ku isoko nk'abandi bagakora nk'abandi gutyo rero bwa busumbasumbane buri hagati y'abagabo n'abapfasoni buheze bugabanuke gutyo rero umwe wese mu iterambere twese tugende tujanye atawusigaye inyuma urakoze Eric w'Imana uri umuhinga mu by'ubutunzi wakoze kwitaba muri kino kiyago murakoze cyane kandi ndabashimiye kubona mwatwiyumviriye mukavuga muti duterere dusangire ikiyago urakoze Theodore Sinzi nkayo ukaba userukira ishami ry'abakenyezi bikorera utwabo afab mu mfunyafunyo y'igifaransa ku rwego rw'intara ya Ngozi wakoze kwitaba muri kino kiyago Eh, murakoze cyane namwe aha ni rero igice cya kabiri cya kino kiganiro duhana ijambo kirangiriye aho twari ko turabira hamwe ingene abakenyezi n'abigeme barangura imigambi y'iterambere biciye mu buhinga bwo gutuma ko amakuru